نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله Sallallahu alejhi wa sallam ila joumid din. Vllazën të nderuar, falënderimet i takojnë vetëm Allahut madhnuar. I falënderohemi në tokë, n'qiell Allahut, i cili na ka mundësu të jemi pjestarë të besimit islam, me identitet kombëtar, shqiptar, i lutemi Allahut, Të madhnuar që të përfundojmë jetën brenda suazave të Kur'anit dhe hadithit të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hytbe të Bajramit unë dua t'ju tregoj një gjë. E ajo është o populli im i dashtun, o vëllezërit e mi të nderuar dhe shumë të respektuar. Mos ju besoni bestytnive. Janë të përhapura me të madhe sot. Shirket moderne, besimet e kota, siç është me kërku ndihmë dhe me i bo lutje vorrit, pa marrë parasysh cili është ai vorr. Ai vorr, ajo xhenaze e vorrosun në ato mundet me konë shumë burrë i mirë, madje mundet me konë dhe pejgamber. Por pse është pejgamber dhe është trim i madh, na kemi të ndalu me shku me u përul dhe me u përkul, se na i përkulemi dhe i përulemi vetëm Allahut të madhnu. E para, e dyta, mos gaboni me i zgjidhë problemet e juja nëpërmjet fallit, falltorëve, magjisë, magjistarëve, Me besu Zotin hak e me kërku ndihmë prej tij e me fal namazin e me ju rujt zullumit dhe hakut huj se nuk rritet oborri tu e nxon sokakun e nuk rritet ara tu e nxon mexhën për këtë arsye o xhamat o popull i kësaj nënë toke Që bijtë dhe paraardhësit e e juj dhanë jetën vetëm e vetëm që sot të jetojmë të lirë. Vetëm e vetëm që sot të falum Bajramin shlir. Vetëm e vetëm që sot jemi në gjendje ndërtojmë xhamia. Jemi në gjendje të ndërtojmë shkolla. T'udhëtojmë lirshëm Sepse dikush ka sakrifiku gjithë çka çka ka pas, që ti t'jesh i lirë, e ta adhurosh zotin lirshëm, e t'jetosh në venin tonë shlirë. Prandaj, ruaje, mos e përlyj, ki kujdes, ruaje sikurse i run sytë e tu, sepse po nuk e ruajte, Allahu dhul xhelal, ka mundësi të dënojë. Çështja tjetër që është shumë me rëndësi, pjesa ma e modhe, fatkeqësi e modhe, del dhe i shiqon nëpër dyrt e popullit tonë të vjerrur patkojt e kuajve, dhomt e ujqive, e gjësende tjera, bestytni tjera, e nëpër kerre, Të gjitha këto nuk kanë bazë. E gjithë kjo është kundër besimit në Islam. Kush është ai që na run? Kush është ai që na ba gjallë? Kush është ai i cili na dha shpirt? Kush është ai i cili na e merr shpirtin? Kush është ai i cili ka mundësi prej vdekt me na ngjall? O vllazni, Mos i hupni punët e mira që i keni bo, sepse njeri ka mundësi me hup sevapin që e ka fitu, t'u livdu e t'u reklamu, ka mundësi sevapin me hup, imanin me rreziku, vllazën të dashur duke u livdu, e duke i bo punët jo për izet Zotit, por duke i bo punët për syreta. Prandaj, E kemi rastin ideal që t'iu kthemi Zotit edhe të kërkojmë ndihmën e tij. Se qysh kemi arrit 30 ditë në Ramazan me nxhinu, kohën ma të vshtirë, fyti na u thajke buzët na u tershin. Edhe zoni na u shterke, por kurr ma të fortë s'jena kon shpirtënisht, emocionalisht, moralisht se në ato ditë. Andaj e lutum Allahun me na pranu Edhe Allahu zemrat me na i bashku Edhe Allahu në rrugën e tij me na udhëzu Kërkone ndihmën e Zotit Edhe kërkoni falje prej tij Se ai fal Edhe e don që na t'jemi bashkë si ni trup i vetëm Elhamdulillahi Rabbil Alemin Wa salatu wa salamu alel meb'uthi rahmeten lil Alemin Wa ala alihi Folju ni shpirtave t'juj edhe thuj vetes. Kërkuj, kërkush mos të nin, veç zoti, e zoti të nin, a the, a s'e the zoti të nin. Thuj vetit, o zot, o i modhi zot, mos ma merr shpirtin, pa i falë pes vakte. Veç qështu thuj. Edhe thuj, o zot nimom, pasha zotin, bëhu i sinqert, zoti ko me të nimu. Ama bëhu i sinqert. S'ki nevoj këtom as me i kallzu hoxhës, as haxhisë, as ki nevoj me i kallzu kërkujna. Veç Zotit thuj, o Zot, për ty e kum bon jetën, se kum ni porosinë tane në Kur'an, lum ata, lum ata që falen, e vaj halli për ata që i nxënë deka pa namaz. Për këtë arsye kemi obligim o vllazni, edhe porosis secilin prej jush, mos pritoni ejani në xhuma, mos pritoni ejani në xhami, ejani vllazni, se ma mirë është me ardhë me kom të tua, se me ardhë me kom të huja. E me kom të huja vjen njeri kur des, por nëse u kon për s'gjalli i ka bo hizmet kësaj pune i bën dobi, por nëse nuk i ka bo hizmet, e runa Zot u kon armik i dinit islam, dynjanë me ja pru këtu, me ja fal xhenazën, e imamin e Qabës me thirrë, e me uj zemzem me la, pasha zotin, Të gjithë unë e bëj duanë, ju më përcjellni me amin dhe i ngritni durtë, edhe të dashurit e mi, masi ta përfundoj, e bëjmi përhajr Bajramin, e inshallah Zoti na bën kabul. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet dhe tërë lavditë i takojnë vetëm Allahut të gjithësisë. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë e falje kërkojmë. I lutemi Allahut, Zotit dhe krijuesit dhe furnizuesit dhe gjithë të mundshmit dhe gjithëpushtetshmit, i cili është i pari pa fillim dhe është i fundit pa mbarim, i cili ky Zot kurrë s'ka lindë dhe kurrë s'ka me dekë, dhe ky Zot nuk ka fëmijë, e nuk ka gru, e nuk ka partner, e nuk ka ortak, e ky Zot nuk ka nevojë për shoqni, se është i vetëm, dhe na kena nevojë për ta dhe na i bëjna dobi vetit që i kthehemi në udhë të tij dhe i bëjna sherr vetit që largohemi nga udha e tij o i madhi Zot udhëzona në rrugën tane në rrugën të cilën ecën pejgamberët e ecën njerëzit e devotshëm e ecën shehidat edhe bashkona me ta në xhennet ja rabbel alemin o i madhi Zot e ke neru këtë tokë e ke neru prindrit dhe gjyshit tanë O i madhi zot punët që i bojmi Mundësona m'i bo veç për hatër tanin ja rabel alimin O Allah Çona dashuri dhe respekt ndaj Ndaj teje s'pari ja rabel alimin Ndaj fjalës tane Ndaj emanetit tan Ndaj pejgamberit tan E ndaj prindërve tanë E ndaj njerëzve tanë n'përgjithësi ja rabel alimin O i madhi zot Urrejtjen shndërrona në dashuri O i madhi zot I madhi zot që je i vetëm Mundësona ja Rabbel Alemin Afërsinë me na shndërru në miqësi O Allah të pamundurën ti e bën të mundur O i madhi zot Na i fal prindrit tanë dhe ata që kanë ecë para ne në ahiret Edhe ata u banë sebep që na sot jemi musliman O i madhi zot Gjithë ata të cilët jetën e kanë dhonë për këtë liri E jetën e kanë sakrifiku e pasuni O i madhi zot lulat xhenetit rahatoj e me shehida edhe të njëjtën kohë pejgamber takoj e bashkoj O i madhi zot jetimat e luftës O i madhi zot mundësoj me u rrit me ftyrë e me nder me respekt e me pasuni edhe kurr njëherë mos jenë të indiferent ndaj pjesës tjetër të shoqënisë O i madhi zot Mundësona të vetëdijshëm të jemi ndaj kësaj kategorie, sepse me këtë kategori mundu me fitu xhenetin tënd. E runa Zot duke i neglizhu e duke i nënçmu mundu me fitu idhnimin tënd e mundu me fitu xhehenemin tënd e na s'kemi takat e s'kemi fuqi me i rezistu zjarrit xhehenemit tënd. O i madhi Zot, n'ditë t'Kijametit kur kena me dalë, mundësona o Allah nën hijen e Arshit tënd me u strehu, bashkë me Pejgamber Mustafan, alejhi salatu ue selam, e me Ebu Bekrin, e me Omerin, e me Hazreti Othmanin, e Hazreti Alinë, e krejt Sahabët, e Tabi'in, e Dijetarë, e vëllezër besimtarë, e shehida, e prindër, e vëllazni, E me punu, e kurrë prej rrugës tone mos me u ndo, o Allahu Dhul Xhelali wal Ikram. O Allahu Dhul Xhelal, mundësona me dashtë namazin, e me falë namazin, e me punu, e me nxjerr zeqatin, e t'vorfrit, e fukaret me i gëzu. O Allahu Dhul Xhelal, ata që s'kanë pas mundësi haxhin me bo, Mundësoja ja Rabbi shpinë e nderuar e cila është në mes toke tavaf me bo e në arafat me dal ja Rabbel Alemin o Allah kemi ngjinu e namaz teravive kemi fal o i madhi zot na i ban kabul sa herë jemi lodh e sa herë jemi etu e sa herë jemi untu e sa herë jemi nervozu e sa herë jemi mërzit E sa herë jemi shqetësu, O Allah pranona sabrin e pranona krejt këtë agjerim e këtë ibadet, Ja Rabbel Alemin. O Allah sa lutjet i kemi bo te ti, e sa rukun e kemi bo, e sa herë elhamin e kemi këndu, e sa herë tehijatin e kemi këndu, e sa selamin për pejgamberin tënd kemi çu, na i prano, o i madhi zot, xhel-le xhelaluhu. O Allahu dhul xhelal, Na mundëso që ta dojmë njëri tjetrin, që ta respektojmë njëri tjetrin, që ta nderojmë njëri tjetrin, që ta japim përparësi atij që din, atij që mundet dhe ta përkrahum e ta mbështetum edhe të shkojmë pas tij, se kështu ti na ke mësu e pejgamberi yt kështu na ka porësit, e musliman sa herë që i kanë mësu edhe kanë porësit, edhe kanë punu simbas mësimeve tua gjithmonë kanë fitu. O Allah, gjith ajo gjakderdhje që po ndodh në botën arabe, e gjith ajo gjakderdhje anekënd botës kudo që po ndodh, o Zot i madhnum nale atë gjakderdhje, o Allah evitoje atë krizë, o Allah mundësoje që besimtarët e tu, muslimanët e tu, gjithmon ata me fitu edhe me triumfu, edhe e mira dhe e vërteta dhe hajri përmbi sherrin dhe të pavërtetën dhe të kotën me triumfu. Inneke velijju dhalike, e gëzuar e urime për hajr Fitër Bajrami na koft e Allahu kabul e Allahu me xhenet të gjithëve na gëzoft.